Keturioliktas skirsnis Flamboirėme žvilgsnį į pilką miško sieną su juodo plyšiu lyg kapo žiotimis, į kurias smego jų takas. Grėsmingai prarytas kelias matyt sužadino jam gyvą tragedijos jausmą, nes jis suvirpėjo. Kraupi istorija, pasakė. Kraupi, pakartojo kuningas panarinės galvą, bet netikra. Ir lyg apimtas nevilties atlošė galvą ir sušuko, kaip gaila, kad netikra. Aukštasis flambo pasigrėžė veidų į jį ir įsispoksojo. Jūs papasakojot švarę istoriją, susijaudinės tarė tėvas Braunas. Gražaus, tyras, doras likimas, atviras ir šviesus kaip antai menulis. Pamišimas ir neviltis, gana nekalti dalykai, būna blogiau flambo. Flambo įsigandęs pažvelgė į taip paminėtą menulį. Juoda lenkta medžio šaka kirto jį visai kaip velnio ragas. Tėve, tėve, sušuko flambo, prancūziškai gestikuliuodamas ir dar labiau spartindamas žingsnį, nejaugi buvo dar blogiau. Dar blogiau, lyg niūrus aidas atsiliepė kunigas ir juodu paniro į juodą girios tunelį, kur abipus lyg tamsiame sapno koridoriuje driekėsi blausus kamienų audeklas. Netrukus jie atsidūrė slaptingiausioje miško gelmėje ir juto aplink save nematomą lapėje. Kunigas tarė – Kur protingas žmogus lepia lapą? Miške. Bet ką jis daro, jeigu miško nėra? Na, na, suirzo flambo. Tai kągi jis daro? Jis užaugina mišką, kad turėtų kur paslėpti. Myglotų balsu pasakė kunigas, baisi nuodėmi. Klausykit, nekandrai sušuko jo draugas, nes tamsus miškas ir tamsūs žodžiai veikia jo nervus. Jūs papasakosite ar ne? Ko jūs dar gali tremtis? Remtis galiu dar trim parodymais, atsakė antrasis, kuriuos iškapščiau iš visų pašalių. Pateiksiu juos ne chronologinė, o loginė tvarka. Visų pirma, žinoma, apie mūšį pasakoja paties Olivie pranešimai, kurie yra gana aiškus. Su dviem trim pulkais jis buvo įsitvirtinęs aukštumose, kurios leidosi juodosios upės link, o napus krantas buvo žemesnis ir pelkytas. Toliau irgi driekėsi aukštesnis vietovės. Ten buvo pirmasis anglų avantpostas, palaikomas kitų gerokai nutolusių dalinių. Apskritai, Britų pajėgos buvo daug gausesnės, bet tas vienišas pulkas nuo jų taip atitrūko, kad Olivijai net svarstė, ar nevertėtų persikėlus per upę jį atkirsti. Saulė nusileidus, jis vis dėlto apsisprendė likti turimuose pozicijose, kurios buvo ypač tvirtos – Išaušus kitam rytui jis apstulbo pamatęs, kad ši vargana anglų saujelį visai nepalaikoma iš užnugario keliasi per upę, vieni tiltų dešinėje, kiti per brastą aukštupį ir telkėsi pelkytame krante jo pozicijų papėdėje. Vien tai, kad anglai su tokiamis menkomis jėgomis puolė tokias pozicijas, buvo tiesiog neįtikėtina. Bet Olivijai pastebėjo dar keistesnį dalyką – Mat užuot bandęs užimti kietesnį pagrindą, šis pašėlės pulkas be to dairiškų antpolių forsavęs upę nieko nebedarė, tik įmirko į tą liūną, kaip musės į išrūgas. Kai ir kalbėti brazilai tuoj praretino jų gretas artileriją, į kurią šie tie galėjo atsakyti narsė, bet silpstančią šautuvų ugnimi. Tačiau jie nepalūžo ir šį trumpą pasakojimą Olivie baigė – susižavėjimo žodžiais, girdamas mislingą tų puspročių narsą. Mūsų gretos perėjo į lemimą puolimą, rašo Olivijai, ir įstumė juos į upę. Generolą Senklerą ir keletą kitų karininkų paėmėme į nelaisvę. Pulkininkas ir majoras buvo žove mūšyje. Negaliu pasakyti, kad istorijoje maža buvo tokių puikių reginių, kaip paskutinis šio nepaprasto polko mūšis. Sužeisti karininkai griebdavo žuvusių kareivių šautuvus, o pats generolas raitas stojo veido prieš mus vienplaukis ir su nulauštų kardo. Kas vėliau ištiko generolą, jis nutyli, kaip ir kapitonas kitas. Na gerai, suniurnė flambo, ką dar sužinojot? Šį beitą, tarė tėvas Braunas. Ir nors tam sugaišau daug laiko, jums papasakosiu trumpai. Prieglaudoje Lincoln šyrio žemumose galiausiai pavyko rasti seną karį, kuris tame mūšyje ne tik buvo sužeistas, bet ir klūpojo prie mirštančio pulkininko. Pulkininkas Klansis buvo didelis kaip jautis airis ir mirė jis, sakytum, ne tiek nuo kulkų, kiek nuo pykčio. Jis tai tikrai buvo nieko dėtas dėl to komiško antpolio. Generolas bus jam jį primetęs. Pasak mano informatoriaus, paskutiniai pamokomi jo žodžiai buvo tokie, štai tas senas asilas. Gaila, kad jam kardas, o ne galva nulūžo. Krenta į akis, kad visiems rūpėjo tas nulaužtas kardas, nors daugelis žiūri tai pagarbiau nei vėlionis polkininkas Klancis. Na, o dabar trečiasis parodimas. Miško takas ėmė kilti ir kalbėtojas trumpai staptelėjo atsikvėpti, paskui prabilo to pačiu dalykišku tonu. Tik prieš gerą mėnesį Anglijoje mirė vienas brazilų pareigūnas. Susipykę su Olivijai, jis nebegyveno Brazilijoje. Tai buvo gerai žinomas ir čia. Ir kontinente ispanas pravardė Espadas. Gal ten veidis, kompanausis, senas dabita, aš pats jį pažinojau. Dėl įvairių asmeninių priežasčių man buvo leista pamatyti jo paliktus dokumentus. Jis, aišku, buvo katalikas ir aš sėdėjau prie jo mirties patalo. Jo palikimas – nenušvietė ne vienos ant klero likimo kertelės. Tiesa, ten buvo šeši paprasti sąsiuviniai su anglų kareivė dienoraščiu. Spėju, kad juos brazilai paėmė iš kurio nors žuvusiojo. Šiaip ar taip, dienoraštis baigėsi mūšio išvakarėmis. Tačiau tai, ką tas bėdžius parašė apie paskutinę savo gyvenimo dieną, verta dėmesio. Turiu su savim, bet čia per tam suskaityti, todėl jums trumpai perpasakosiu. Pradžioje daug kareiviškų juokelį apie kažkokį maitvanagį. Atrodo, tai ne jų žmogus, ko gero ne anglas. Podrauk iš aprašymo nepanašu, kad jis būtų buvęs priešas. Galima manyti, kad tai koks vietinis tarpininkas, ne kariškis, galbūt vedlys ar žurnalistas. Jis buvo susikuždėjęs su pulkininku Klansiu, nors dažniau jį matydavo šnekant su majoru. Majoras iš tiesų dažnai figūruoja to kareivio pasakojime Liesas juodaplaukis Puritonas iš Šiaurės Airijos. Pavardė berots Maris. Nuolat pašėpiamas kontrastas tarp to rūškano olsteriečio ir linksmų plaučių pulkininko. Šaipydavosi ir iš ryškiai šviesių maitvanagio drabužių. Bet visus tuos pokštavimus kaip vėjas nuputė trimito garsai – Už anglų stovyklos ir beveik lygiai grečiai upiai ėjo kelias, kertantis upė jau minėtų tiltų. Rytuose kelias vedė atgal į miškus, už kokių dviejų mylių buvo kitas anglų avanpostas, iš taus pusės vakare keliu ir atkaukšėjo tviskantis kavalerijos burys. Ir net eilinis dienoraščio autorius apstulbės pažino, jog tai generolas su savo palyda – Jis jojo ant puikaus balto žirgo, taip dažnai matyto iliustruotuose laikraščiuose ir portretuose. Ir pasveikintas jis buvo tikrai nesu tuščiu formulamu. Na, bet pats formalumams laiko negaišo ir nušokęs nuo žirgo, tuoj suėjo su karininkais į krūvą ir ėmė karštai, bet paslaptingai kalbėti. Mūsų draugas dienoraščio autorius ypač atkreipė dėmesį tai, kad generolas labiausiai linko tarti su majoru Mariu, nors iš tiesų toks pasirinkimas, jeigu ne itin pabrėžimas, nebuvo keistas. Abu jie jautė vienas kitam simpatiją, abu, taip sakant, patys skaitė savo Biblijas. Paaiškinimas. Protestanto religijoje visi tikintys gali patys interpretuoti Bibliją katalikų, tik kunigai paaiškinimo pabaiga. Abu buvo seno evangelinio tipo karininkai. Šiaip ar taip yra faktas, kad vėl sėdęs ant žirgo, generolas dar kuo rimčiausiai tebe kalbėjo su Mariu, o kai lėtai leidosi kelių upės link, aukštasis Olsterietis ėjo šalia, įsitraukęs į pašnekėsį. Kareivis stebėjo juodu, kol jie dingo už medžių keliui pasukus prie upės. Pulkininkas grįžo į savo palapinę, o kareiviai į postus. Dienoraščio autorius palūkurėvo dar keletą minučių ir išvydo gražų vaizdelį. Puikusis baltas žirgas, ką tik lietai ir grakščiai nužingsnevęs keliu, kaip ne kartą paraduose, atskriejo šuoliais lyg į žudbutinių lenktinių finišą. Iš pradžių jie pamanė, kad žirgas kažko pasibaigė, bet netrukus pamatė, kad generolas geras raitelis pats spaudžia arklį kiek įmanydamas. Žirgas pro jos prašvilpė kaip viesulas ir tada, sustabdęs ristūnas, kersai generolas atgrėžė jos liepsnos apimtą veidą ir kviesdamas pulkininką sugriaudėjo kaip paskutiniojo teismo trimitas. Man toks įspūdis, kad tokius žmonės kaip mūsų dienoraštininkas tos katastrofos įvykiai užgriuvo tarsi lavina. Apkvaitė iš susijaudinimo, jie lyg sapnuodami, nesavom kojom puolė reikiuotis ir sužinojo, kad tuoj reiks pulti priešą už upiais. Generolas su majoru girdėjai aptikę kažką prie tiltų ir dabar delstė esą tolygų mirčiai. Majoras tuoj nuskubėjęs atgal kviesti rezervo, bet vis tiek buvo abejotina, ar jis spės laiku gauti paramos. Tačiau upę reikia forsuoti šią nakt, kad iki ryto būtų galima užimti aukštumas. To romantiško naktinio žygio šurmulių ir nerimų dienoraštis taiga baigėsi. Tėvas Braunas kopė priekyje, nes miško takas darėsi vis siauresnis, statesnis ir labiau vingiuotas, kol galop jiems ėmė rodytis, jog kyla įvijais laiptais. Kunigo balsas tamsoje sklido iš viršaus. Dar toks didžiulis menknekis. Paraginės jos narsiai pulti, generolas buvo betraukęs iš makštų savo kardą, bet paskui lyg ir susigėdęs tokios melodramos įkišo jį atgal. Taigi vėl tas kardas. Pro šakų tinklą iš viršaus Prasiskverbė blanki šviesa, klodama jiems po kojomis pamėglišką raizginį. Juodu vėl kopė link blandaus nakties švitulio. Flambojuto čia pat tvyrančią tiesą, dėje kol kas nesuvokta, jis suglumės atsakė. Na ir ko čia dėtas kardas? Karininkams juk įprasta nešiotis kardus, ar ne? Šių laikų karuose jie nedažnai minimi – santūriai atsakė jo draugas. O čia tas nelemtas kardas, ką žingsnis. Na ir kas? Soniursgi flambo. Skatiko neverta sensacija. Paskutinė mūšį generolui lūžo kardas. Iš karto buvo aišku, kad laikraščiai išpūs didelį burbulą. Visuose paminkluose kardas pavaizduotas su nulūžusiu galiuku. Negi jūs į šią poliarinę ekspediciją mane atvilkote tik dėl to, kad du pastabus vyrai matė į nulaužtą St. Klero kardą. Ne, griežtų balsą atšovė tėvas Braunas, bet kas matė jo kardą nenulaužtą. Kaip tai sušuko antrasis ir sustojo kaip įbestas po žvaigždėtų skliautų. Jie jau buvo išėję pro pilkus miško vartus. Aš klausiu, kas matė jo kardą nenulaužtą, atkakliai pakartojo tėvas Braunas. Dienoraščio autorius tikrai nematė, nes generolas jį tuoj sukišo atgal – flambo apsidairė mėnesienoje lyg apakintas saulės, o jo draugas kalbėjo toliau dabar jau su įkarščiu. Flambo, sušuko jis, net apieškojęs kapus įrodymų aš neturiu. Bet esu įsitikinęs. Pridursiu dar vieną dalykėlį, kuris viską apverčia aukštinkojim. Keistas atsitiktinumas lėmė, kad pulkininką kulka pakirto vieną iš pirmųjų. Jis buvo pašautas dar prieš armijoms suartėjant, bet nulaužta St. Clairo kardą – jau buvo matęs. Kodėl jis lūžo? Kaip? Mielas draugė, jis buvo lūžęs jau prieš mūšį. O, su netikrų džiaugsmu prabilo jo draugas ir kurgi tas nulūžęs galiukas? Galiu pasakyti, toj pat atšovė kuningas, Belfaste, protestantų katedros kapinėse, šiaurrytinėme kampe. Tikrai susidomėjo antrasis, jūs ten žiūrėjot? Žiūrėjau, bet nemačiau. Nuoširdžiai apgailestaudamas atsakė Braunas. Ta vieta dengė didingas marmurinis paminklas pastatytas didviriui majorui Marijui, žuvusiam narsuolė mirtimi garsiajame juodosios upės mūšyje. Flambos taiga pagyvėjo. Jūs sakot, kimiai sušoko jis, kad generolas Senkleras neapkintė Mario ir nužudė jį mūšio lauke, nes jūs dar visi esat kupinas gerų minčių, atsakė pašnekovas, buvo blogiau. Na, žinot, tarė aukštuolis, didesnių blogių mano vaizduotė nebeišneša. Kunigas matyti tikrai bejojo, nuo ko pradėti, bet galiausiai vėl tarė. Kur protingas žmogus leiptų lapą? Miške, flamotilėjo, o jei miško nebūtų, jis jį sukurtų. O norėdamas paslėpti negyvą lapą, jis sukurtų negyvą mišką. Flamboti betelėjo ir kunigas pridūrė dar mesnių ir tylesnių balsų. O jeigu jam reikėtų paslėpti lavoną, jis sukurtų lauką lavonų ir ten paslėptų. Flambo ėmė droštis paršių žingsnių nekantraudamas dėl gaišaties, bet tėvas Braunas kalbėjo lyg tęsdamas nebaigtą sakinį. Saras Arturas Senkleras, kaip jau sakiau, buvo iš tų, kurie patys skaito savo Bibliją. Tai ir buvo jo nelaimį. Kadagi žmonės supras, jog beprasmiška skaityti savo Bibliją – neskaitant kitų žmonių biblijų. Spaustuvininkas skaito Bibliją, ieškodamas korektūros klaidų. Mormonas skaitydamas Bibliją randa joje daug patystę, o krikščionių mokslo išpažintojas, kad mes neturim nei rankų, nei kojų. Paaiškinimas. Užuomina į tai, kad krikščionių mokslas materiją laiko iliuzinę, neigia mediciną. Paaiškinimo pabaiga. St. Kleras buvo anglas protestantas, ilgai tarnavęs Indijoje. Dabar pasvarstykim, kas iš to išėjo, tik gingdėvę nepūskim įglos. O išėjo štai kas. Fiziškai stiprus žmogus, gyvendamas po tropikų saulė, rytų visuomenėje, be nuovokos ir be vadovo, įniko į Bibliją. Aišku, jis daugiau skaitė senąjį testamentą, o ne naująjį. Ir aišku, senajame testamente jis rado, ką tik norėjo – geidulingumą, tironiją, išdavystę. Taip galiu sutikti, kad jis tam tikrą prasme buvo doras, bet kas iš to, juk jis dorai garbino nedorybę. Visose paslaptingose, karštuose šalyse, kuris būdavo, laikydavo haremą, kankindavo savo piktadarybių liudininkus, begėdiškais būdais kaupė auksą, bet žinoma, nei nemirktelėjęs būtų pasakęs, kad visą tai – Dievo garbiai. Savo požiūrį aš išsakau klausimu, kokio Dievo. Taigi šis blogis ypatingas tuo, kad pragarė jis atveria duris po durų ir kas kart į vis mažesnį kambarį. Tikroji nusikaltėlio nelaimė yra ne ta, kad jis vis labiau ir labiau šėlsta, o ta, kad darosi vis niekingesnis ir niekingesnis. Sankleras greit ėmė dosti kyšių ir šantažo pinklėse ir pinigų jam reikėjo vis daugiau. Jis smuko vis žemiau ir žemiau, o prieš juodosios upės mūšį buvo nupolęs į patį dantys pragaro dugną. Ką jūs norit pasakyti, paklausė jo draugas. Būtent tai atšovė dvasininkas ir staiga parodė į balutę aptrauktą minėsienoje spindinčių ledų. Pamenat, ką dantį įkurdino paskutinėme ledų rate? Išdavikus, tarė flambo ir sudrebėjo, žvelgdamas į negyvą peizažą, kur tarytum nepadoriai tyčiau damiesi, stirksojo medžiai, jis jau beveik vaizdavosi esas dantį, o kunigas su čiurlenančiu lykupelis balsu Vergilijus, vedantis jį per amžinųjų nuodėmių kraštą, balsas tarė. Olivijai, kaip žinot, buvo donkichotiško būdo, slaptųjų tarnybų ir šnipų nepripažino. Visa tai, kaip ir daug kitų dalykų, buvo suorganizuota jam už akių. Čia pasidarbavo mano draugužis Espadas. Jis ir buvo tas ryškiai vilkys po šeivą, kurio kumpanausis pelnė jam pravardę Maitvanagis. Apsimetęs pafrontės filantropu, jis prasiskverbė anglų armiją ir galiausiai pasiekė jos vienintelį parsidavėlį ir, o dievę, vyriausiai vadą. Sanklerui baisiausiai reikėjo pinigų, daug pinigų. Nepripažinta šeimos gydytojas grasino imtis demaskavimo, kurį vėliau ir pradėjo, bet paskui nutraukė, sklido kalbos apie laukinės baisybės parkleinę, apie anglo evangeliko darbelius, kurie kvepėjo žmonių aukojimų ir aibė vergų. Paaiškinimas. Parkleinas – prašmatni Londono gatvė prie Hyde parko. Paaiškinimo pabaiga. Pinigų reikėjo ir dukters kraičiui, nes turtuolio šlovė jam buvo taip pat miela, kaip ir patys turtai. Jis nutraukė paskutinės gijas, susišnibždėjo su brazilais ir Anglijos priešai apipylė jį turtais, bet su espadu maitvanagiu kalbėjosi ne tik jis, o ir dar kai kas – Kažkokiu būdu niurusis majoras Olsterietis suodė visą bjaurę tiesą ir jiems lėtai einant tilto link, Maris jam pasiūlė toj pat atsistatydinti antraip jam grėsias karo tribunolas ir sušaudimas. Generolas vis dėlsi atsakyti, kol jėdu priejo tropikų giraitės pakrašti prie tilto ir tada prie šniokščinčios upės ir saulės nutvėkstų palmių regiu tai vaizduotoje, generolas įsitraukė savo kardą ir perverė juo majoro kūną. Žemiškas kelias lankstų juose gubrį pro šaltyje sužvarbusius, nuožmiai juodojančius krūmus ir medžių tankmes. Bet flambo lyg ir išvilgė tolyje blankė pašvaistė, ne nuo mėnesienos ir ne nuo žvaigždžių, o nuo žmogaus įžiepto šviesos. Pasakojimui artėjant prie pabaigos, jis dar žvelgė į ją. Sankleras buvo velnio šuva, bet geros veislės – Dėdu galva, kad jo protas niekad nebuvo toks aiškus, o valia tokia tvirta kaip tada, vargšai Mariui gulint susmukus prie jo kojų. Teisingai sakė kapitonas kitas, kad ne viena jo pergaliai didybė neprilyksta šiam visų paniekintam pralaimėjimui. Jis šaltai pažvelgė savo kruviną ginklą, nulauštas galiukas liko įsmygęs tarp aukos menčių, Ramiai, lyg pro langą, jis pamatė, kas jo laukia. Jis suprato, kad vyrai suras įtartiną lavoną, ištrauks įtartiną kardo galiuką, pastebės įtartiną nulaužtą kardą arba apskritai pasigęs jo, taigi jis nužudė, bet nenutildė. Tačiau jo valdingas protas sukilo prieš nesėkmę. Dar yra vienas būdas. Lavoną galima padaryti netokį įtartiną, jį galima užversti kalnų kitų lavonų, Už 20 minučių 800 anglų karių žygiavo mirtį. Šiltas švietėjimas už juodo žiemos miško sadrėjo, ryškėjo ir flambo gyvai žengė jo link. Tėvas Braunas irgi paspartino žingsnį, bet atrodė visai įnikęs į savo pasakojimą. Anglų karių narsa ir jų vado genijus dar būtų galėję šitą laimėti, jeigu jie būtų šturmavę kalvą iš kart, bet nedora galva Stumdžiusi jos kaip marionetės turėjo kitų tikslų ir sumetimų. Jie gavo lindėti pelkėje bent jau tol, kol jų lavonai ten taps akiai įprastų dalykų. O tada paskutinysis kilnus gestas. Žilagalvis karys, šventuolis, atiduoda savo kardą, kad nebesilietų kraujas. O tai buvo sumanus ekspromtas. Bet manau, įrodyti negaliu, manau, kad jiems mirkstant tame velnių liūne, kažkas suabejojo ir atspėjo. Jis patelėjo paskui tariai. Nežinomas balsas man sako, kad atspėjo niekas kitas, kaip įsimylėlis, tas, kuris ketina vesti senio dukterį. Na, o kaip su Olivier ir Korimu, paklausė Flambo. Olivier, vadovaudamasis ir kilniais, ir praktiškai sumetimais, žygio metu retai kada apsikraudavo belaisviais, paaiškino pasakotojas. Dažniausiai visus paleisdavo. Ir tą kartą visus paleido. Visus tik ne generolą, pasakė užtuolis. Visus, pakartojo kunigas. Flambos suraukė juodus antakius. Man čia dar neaišku tarės. Matau dar vieną reginį flambo, kiek mistišku tonu tari Braunas. Negaliu įrodyti, bet matau, o tai svarbiausia – Ant pilkų, kaitraus, išsvilintų kalvų, rytą išardoma stovykla, uniformuotos brazilų kolonos išsirikiavusio žygiui, rankoje laikydamas plačia kraštę skrybelę stovi Olivijai, jo raudonos marškinius ir ilgą jo dabar zakedena vėjas. Jis atsisveikina su didžiuoju priešu, kurį paleidžia iš nelaisvės žilagalviu anglų veteranu, dėkojančiu jam savo karių vardu. Tolėliau stovi pasitempę anglų karių likučiai šalia, Atsitraukimui paruošti vežimai ir atsargaus dunda, būgnai, brazilai, pajuda, anglai lieka savėti kaip įbesti. Jie taip styro, kol paskutiniai priešo kariai dingsta už tropikų horizonto. Tada jie visi atgyja lyg prisikeldami iš numirusiųjų ir 50 veidų pasisuka į generolą. Tų veidų užmiršti negalima. Flambo net stryktelėjo. A, sušuko jis, vadinasi, jūs sakot, Taip, sodriu, įtaigių balsu tarė tėvas Braunas. Senklerui virvė ant kaklo užnėrė anglo ranka, manau, ta pati, kuri ant jo dukters piršto užmovė žiedą. Anglų rankos nuvilko jį prie geidaus medžio, rankos tų, kurie jį dievino ir jo vedami, žengdavo į pergalę. Ir anglų akys, te tai atleidžia mums dievas, žiūrėjo į jį kybantį ant žalios palmės šakos po svetimą saulę ir kupinos neapykantos meldė jam pragaro kančių. Užėjusius ant gubrio, judu nutvėskė šviesą pro raudonas užuolaidas klindantį iš angliškų užeigos namų. Namai stovėjo pakeliai, tarytum svetingai kviesdami. Jų trejos durys buvo pravertos ir jau iš tolo girdėjusi, kaip šurmuliuoja ir juokėsi žmonės, radė nakčiai prieglopstį. glopstį. Daugiau neturiu ką pridurti, tarė tėvas Braunas. Jie teisė jį laukinėme krašte ir pasmerkė myriop, o paskui vardan Anglijos ir jo dukters garbės prisiekė, kad istorija apie išdaviko turtus ir žudiko kardą laikys amžinoje paslaptyje. Galbūt, dieve padėk, jie bandė ją užmiršti, gal bent jau mes pasistengsim užmiršti. Štai ir viešbutis. Iš viso širdies tengiuosi tarė flambo žengdamas į šviesę, triukšmingą smuklę, bet tuoj atšlyjo tatupstas ir kone pargriuvo. Žiūrėkit, kad jį kur šetonas, sušuko jis ir ištiesė ranką į kvadratinę medinę iškabą virš kelio. Ten neryškiai bolavo, negrabi kardo rankena ir e, nulaužta gelešti, o pseudo arhaiškomis raidėmis buvo išraikyta – Nulaužtasis kardas. Nesitikėjot, švelniai paklausė tėvas Braunas. Šiame krašte jis dievas, kas antras viešbučio, parko ar gatvės pavadinimas primena jį ir jo gyvenimą. Maniau, kad jau atsikratėm šituo raupsuotuoju, pasakė flambo ir nusispjovė. Anglijoje jo niekada neatsikratysim, tarė kunigas, nuleidęs akis, kol varis tvirtas, o akmuo kietas. Jo marmurinės statulos – amžius kerės iš didžių naivių vaikinų sielas, jo kapas dvelgs ištikimybę, nelyginant lelijus. Milijonai niekad jo nepažinoja, pamils jį kaip tėvą, tą žmogų, kurį galiausiai perkrimte bendražygiai pakorė kaip šonį. Jis buvo šventasis, o tiesos niekas taip ir nesužinos, nes aš galų gale apsisprendžiau. Tiesos atskleidimas atneša daug gero ir daug blogo, todėl aš iškėliau savo sąlygą. Visi tie laikraščiai žus užmaršty, antibraziliškas bomas jau baigėsi, Olivie visur gerbiamas ir aš tariau savo. Jeigu kur nors tvariame, kaip piramidės metale arba marmurė bus neteisėtai apkaltintas pulkininkas Klancis arba kapitonas Kitas arba prezidentas Olivier, ar dar koks nekaltas žmogus, tada aš prabilsiu. O jeigu viskas apsiribos tik neteisėtomis pagyromis ant klerui, aš tylėsiu. Taip ir bus. Jodu įžengė į taverną, kur tarp raudonų užuolaidų buvo ne tik jaukuma, bet ir komfortas. Ant stalo stovėjo sidabrinis San Klero kapo maketas su nulenkta sidabro galva ir nulaušto sidabro kardu. Spalvotose nuotraukose ant sienų matėsi tas pats ankapis ir fiakrai, vežantis prie jo turistus. Juodu atsisėdo ant patogių minkštą solių. Šalta, šūktelėjo tėvas Braunas, negi imkim ir išgerkim alučio ar vinelio, arba brandžio, tarė flambo. Trys mirties įrankiai. Ir iš pašaukimo, ir iš įsitikinimo tėvas Braunas geriau už daugelį mūsų žinojo, kad mirė žmogus yra vertas pagarbos. Tačiau ir jį persmelkė keistas jausmas. Kai ankstų rytą, išgirdęs beldimą į duris, sužinojo, kad seras Aaronas Armstrongas nužudytas – Buvo absurdiška ir neįsivaizduojama, kad smurtas palėtė į tokį linksmą ir visų mėgstamą žmogų. Juk sero Aarono Armstrongo linksmumas buvo kone komiškas, o populiarumas tiesiog legendinis. Tai lyg saulėtasis džimas būtų pasikauręs arba misteris Pikvikas miręs beprotnamį. Mat, nors būdamas filantropas, taigi turi jis reikalų su visuomenės patamsiais, jis didžiavusi tai dara su kuo gedriausių ūpų. Savo kalbose politinėmis ir visuomeninėmis temomis žerte žerdavo anegdotus ir grausmingai kvatodavosi. Jo kūno sveikata trykšte tryško, jo etika buvo iš vien optimistiška, o girtavimo bėda – savo mėgstamą temą, jis imdavo į nagą su tuo nemirtingu ir net monotonišku smagumu, kuris taip būdingas klestintiems tikriems blaivininkams. Jo atsivertimo istorija nekartą skambėjo iš politonų, tribūnų ir sakyklų, esą jį dar vaiką nuo škotiškos tiekybos atitraukęs škotiškas viskis, bet jis sugebėjęs įveikti ir vieną ir kitą ir tapęs kaip pats kukliai sekėsi tuo, kas dabar esas, bet jo Vešlė žila barzda, angeliškas veidas ir akiniai, linksmai žaižaravė daugybėje kvestinių pietų ir sueigų, tiesiog neleido tikėti jį kadaise, pasidavus tokiems nesveikiems dalykams kaip girtuoklystiai arba kalvinizmas. Atrodė tiesiog nepataisomas linksmuolis. Jis gyveno kaimiškame Hamstedo pakraštyje, paaiškinimas Hamstedas, šiaurinis Londono priemestis, paaiškinimo pabaiga, dailėme ir aukštame, bet siaurokame name, moderniame, proziškame bokšte. Siauriausiai jo pusė šliejosi prie žalio geležinkelio pylimo ir būdavo drebinama pravažiuojančių traukinių. Seras Aaronas Armstrongas garsiai skelbdavosi neturys nervų, bet nors traukinys neretai sukreisdavo namą, tą rytą viskas apsivertė ir namas – sukrėtė traukinį. Garvešys pristabdė ir sustojo toj už tos vietos, kur namo kampas buvo įsikirtęs į stataus šlaito velėną.